Amoy na koy-koy Two joints parang mafia Araw, araw, Sunday, Sunday, Sunday, Sunday Nasa ah. labas ang mga wild dogs, me and my compadres Buhay parang GTA, iba't iba na address Di pwedeng magtagal sa iisang place Bago simulan mission, anong ginagawa Blaze? kasama di kailangan actor Mautak sa aking money, hindi laman ang pagcore Lay low pero di mapigil ang ingay Down as Pinay, ang trabaho niya maghimay Sampung minuto bago alas 4.30 e Mga sagabal sa akin para sa akin komedya Hindi nakakatakot, nakakatawa Mga di nila kaya akong nakakagawa uh, Sila'y pinapawisan, ako easy lang Pag-ibig less kasi medyo busy lang Atin yung gusto ng ladies minsan ibibigay Pero mas nakatingin kami sa aming BPI Ay, ay, ay, ay Sige bounce, bounce, benta, bounce Two joints parang mafia, benta, bounce, bounce, bounce, benta, bounce Two joints parang mafia, benta, bounce bagong ligo Amoy mo ang sabon Ako'y nasa kalsada, bebot ko nasa salon Nakita mo kung magsipag nung nawalan sila ng hope Di pwedeng habang buhay na magtutulak ng dope Ngunit pag di gumana etong rap tang Alam ko kung saan pupunta doon sa dating gawain uh, Pero wag ganon Wag kang huminto kasi parang duwag ka nun uh, ah, Keep it cool, ang buhay parang play ikaw bahala, laruin na parang clay Hinahabol ang pera na parang kami sagad na Huwag kang tatamad-tamad, gusto namin agad na Tinupe ang hiya para merong mapala Akala mo ubos na aming rap, merong papala Di humihinto, break lang, utak ko may tupak Sa'yo Drake lang Sige bounce, bounce, benta, bounce Two joints parang mafia Benta, bounce, bounce, bounce Benta, bounce Two joints parang mafia Benta, bounce Sige bounce, bounce, benta, bounce Two joints parang mafia Benta, bounce, bounce, bounce Benta, bounce Two joints parang mafia Benta, bounce Shiggy bounce, bounce, benda, bounce Two joints para a máfia, benda, bounce, bounce, bounce, benda, bounce Two joints para a máfia, benda, bounce Shiggy bounce, bounce, benda, bounce Two joints para a máfia, benda, bounce